emanaldiaren zentzua da transmisioa. Eta transmisioa gertatzen bada, ni inork ez du pentsatzen zenbat irauten duen. Gideretik doanak, segitu behaznik. Segitu behaznik. Ni galtzeko ez diatne horren behar. Ni ez doa bide hartatik jasine. Errekala initik, ez!

Bagure gaurko kultur atalarekin segituko dugu orain eta gaur iragan berri den asteburu hontan izan den itzordu batean jarriko gure begirada. Hauze da despedidia, oskorrik azken itzulia egiten ari baitu taula gaina utziaintzin, eta larun batean Baionako loga gelan egin baitute geldialdia ba hainbat e, lekukotasun bilduko ditugu gaurkoan kontzertu horri begira. Familia giroan aurra initzen artean aibatu behar betiko repertorioko kantuak eman zituztela publikoak untxa lagunduri gainera eta bukaeran oskorri taldeak ere eskerrak eman ditu lau amarkadetan zehar segitu dituzten guztiei eta bereziki gelan ziren bide lagunei. Kantaliaren bukaeran jendea dantzarazi zuten giro arras politian eta taluen eta ostatuaren artean impresioak bildu ditu batxeik kuzpe lankideak. Bentzungo ditugu berehala bildu dituen lekukotasunak. Astapen batean, Xavier Itzainaren eh, adirazpenak entzungo ditugu eta ondotik Amaia eta Paskalin aire ere entzungo ditugu. Thank you. ba, ni zinez gustatu eta las egin daut, bazen egia egantzen baitu urte ez nintiela kusi, eta ba, zinez plazerik intxegitut. Bai, e, gelditzen dira, zure ustez e, bat utziko du, pixka bat eh, euskal e, kantua eta euskal musikaren e, panoraman? Ba, ez dakit, nik ez du digusten huts bat utziko utela, nik ze bete duten egia eta eman dituzten kantua initz eh, geldituko direla eta ondare bezala bilakatuko eta eganezake agian Ego, eh, egun batez, antziko dure oskogin kantiek zirela eta denen ondarea bilakatuko dira eta hori da seinalerik onena, hendu ustez. Adiga, beren lanan, eh, aspektu desberdinak, eh, musika edo kantusak batzu eh, behiz eh, atera dituztela, behar bada mm, poeta edo bai, poeta batzuen e, kantuak ere eh, musikatu, zabaldu jendartera. Zuk ze gantzinezake gozari guzien artean, dela importanten egin duten lanan? Bai, zuk egan dituzulak. ez ez, ez dakit, e, ba, arestirekin, arestin ingurian intzuten lan hori, e, e, transizio demokratikoaren gara hortan, ziagin importanta da. Ena gero berdin landutuzte eh, liter, literaturako klasikoak, eh, de Txepare eta beste frango eta eh, garaieko bertsolariak ere lanian agarazituzte, aipatutuzte handanat. Eta gero kantu ere, bon, <laughs> ez eta bost urtez deneta ekin dute eta haurentzate izan dira. Diskak entzuten segitko dugu behaz, Milesker. Maia eta Paskalin. Bon, lehenik eh, kantaldi hau, zeiduritza zauzie, polita? Ba, loriatu gira. Iaxan, eh, loriatu... Uh, eh, unki gajia, txeman dut. ba, plaza gartu dugu, ez du demorakusi pasatzen, eta nise zeurik loriatu niz, bai. Gustukoa duzie oskorri, uh, txek, ba, ez dakit, kantari bezala, nola ikusten duzie talde hori? Ba, urtetako beti entzuntun kantiak dira edo txipi-tipi danik hori horrekin beraz handitu gira, kantu horiekin, disko horiek handitzen zunak eta horak. Beraz ba, ez dakite, piskat, esimikoa eh, eta egiten duela, jakite azken azela eta ez ditu gula horatabla behinen kusiko. Eta idurizten zait, eh, ono beren lekia oso osoa badutela eta bitxe egiten zaut, eh, pentsatzea fini dela osko dena zen eta ono ahas beren lekia baute eta horrek pixkat zeait eh, pena sortzen dautala ere. Usilgu, eh, hainitz eh, familia bat zirela, belaunaldiak nahasiak, behar ba, oskorri talde bakarretaik da, hola denak lotzen ditunak, edo ikusten duzie gaur egun beste talde batzu. ba, eia da, aurrekin gingirela, nik nahi nien aurrek ustezaten uh, Gen ustez, amak edo amost urtein gurean onore eh, aituko da oskogi uh, eh, diskoekin uh, eta... Eta iadat denak ba biltzen dituztela txipiak, belaunaldi hainitzetakoak bat ziren, eta... Hala, enetako azteko importanta zen aurrak ere kartzea bat gau. Zegoen gainera biak errakasleak ziste, zien ikasleak, osko entzuten dute edo azbinak dira, piskat. Ez, ikasleak dut, Eta... Ez dakit, bira bate modaz pasatziak en ustez auskotikoak egiten dutzen bezala e, lehengo edo bukasoa bu direnak guai edo ono aintzineko belaunaldiak eta baita ere aukendako beren guaiko eh, musika da e, eh, idurtzen zait e, badakitela egokitzen eta zahar behitzen eta talde bakarretako bada jakindina olako maila musika maila emaiten, berri zartzen kantu zaharrak, kantu zahar horien beraz ez dira... Ez e, dira oitamak edo beho jurtea taldea da, baina gauko taldea da oso Jadanik eh, kurutzatu zizte haiekin, eh, osko jikoekin? Ba, aizan giren dila aspaldi, aizanak gira behin zehurik hurikin, eh, baina dila zinez aspaldi, Eta gero Natxoin ezagutza enginin pixkatoa galdudeko oskurri kantatu zein baitzen. Eta hor kantaldi ikin eta okan ginin haren ezagutzen egiteko para da gehiago. Eta boara, jun momentu goxo pastu ginitin ere eta... Bai, ariketa zail bat galdinen eta hautatzea oskorrin kantu bat zein den eh, ge gehien eh, maite duziena edo bat atxiki behar balitz, bako txari. Ba, nik, eh, eskolegian eskuarazkantia da, netako. Zinez, jeseski eh, baita, nahi ginuke, behar bada, noiz baita ez, da, ez da inizan beti eskuararen eh, problema du aipatzen eta ez baitu du maleruzke honokoan konpondia. Baina, atximaiten dut, uh, eh, itzak izi gari didera, itzak, eta emaiten duten manera, eta bon, kantu hori pastu da, gero ere guai jende guztiak kantatzen duten kantu bat bezala, hola bestetan eta denek hola gogotik kantatzen dutena. Eta oh, ara, ara iz piskati hitzak ere jende hunkitzen dute musika ikilan batean. Zenta horrek ni eh, bereziki hunkitzen nuen, nauen kantu bat da, osko jirena. Eh, ba, ez dakit, gero badira anitz, eh, jajan anitz, ez dakit, autatzeko zaila zait. Baina amaiak ejan dina, ba, jasatosun izan. Eh, fura, fura. Bai, gustuko auzun kantu bat? Biziki, ba, hori da, betiko kantia eta beti maiteu kantu hori. Besteak emaitatu zuzu, zoge? Ba, biztan dena, ez da deusik gaiteko, ikme, bon. Ba, hori sustut, kantu hori, zi maiteu. Besteak ez da, hola. Gaztetu gira gaur. Simiko bat, finitzea ikin? Bate, <laughs> ba, biskata, itendur du duzaitu. Da kantu gustukoena? Eskolegian euskaraz. Bari izan dako? Bala, ba, ez dakitzen, enfen, ba, gure uh, baita. Fura, fura. Bai, Zan dako, hori. Fat maite baitut. Aizan ah, zira jantzan bate. Jantzan, ba, unikazte demorean, ba. Aiegan, berzo saioan dola. Ae, gau behilan, aikoniz, berra bat jantzan. Oh, Untra, publizitatea egin dago Hora <laughs> Zure kantu uh, gustukoena eh, Marijan Kantazan. Ba, zendako? Maite diat, hola, beste gabe. Zure aur harima berpizta azten dauzu? Biziki, ba. bai, bai, dutari gabe. Aizan zira kantuz, biskat? Ba, ablok, ablok. Hala, ez dira gehiago botzi gainera. Gehien maite duzun kantua, osko giren repertorioan? Fogjariena, fogjaren kanta. Zendako? Ba, maite ditut hitzak, maite dut soinua, mez dut egin atxuntan. Zure nausia kontentzanen da, orientzutean ez? etxea erre behar dakozu? Ba, hain txaketa ez, ez, bate. Ama, ja, irautzaile bat beraz, gabuntan, mireska. Hey, izena ez dakit behinan, baitut, ez zaitez, ez zaitez, ez zaitez, joan orain. Ez dut, eh, dena eman behar, argun gaizki kantatzen baitu behinan, hori bizki baitut. Zenako, egungo egunari pixkat lotua gainera, osko giren eh, azken konzertuarekin hemen. Bai, eta ara, klasikoa initzen baintuzte, hori ez da imeste klasikoa, eta hori nitu ditu horren entzutiat. Kultur Alea. Bairunera begira jarriko gara orain gobuntan, hurriaren amazazpi eta emezortziko aste buru hontako, ba, kontemporanea, izeneko proiektuaren aurkezpena izanen baita. Izan ere, irungo udalak sormen artistikoa bultzatzeko sede, zirun faktori izeneko atelira sortu zuen, eta joan den martxoaz geroztik, artista gazte talde bati kontemporanea izeneko proiektua garatzeko aukera eman die. Baia beteotako lanaren baitza, urriaren eta emezortzi untan, beraz ikusial izango dugu, irungo hiri erdiko San Juan plazan. Koldo nausia lankidea, irun faktori artisten lantegira hurbildu da eta Ibai Aizburua eta Oier Gil kontemporanea proiektuko antolaketa batzordeko bikidekin mintzatu da eta entzungo dugu berela emaitza. Bueno, ba, Oyer aurkitzen gara, kontemporanea proiektuko ba, ba batzorde antolatzaileko kideak kaizu zen ere, kaizu? Mm-hmm. Bai. Ba, Bueno, batzorde antolatzailea izan ere, bueno, lantalde bat osatu duzu ez, e, guztiak kudeatzeko. Bai, e, irun, irun faktoritik talde bat elkartu zuten, guautatu gintuzten, zazpi persona, gara zazpi sortzaile da artista alor desberdinetakoak, eta bueno, E, aran barruan gaude talde desberdinetan antolatuak, bakoitza gauza desberdinetan antolatzen dela, batzuk gara komunikazioa eta e, bueno, komunikazioa ikusentzunak, e, weba egiteko, eta bueno, denen artean hau aurrera muitzen ari gara nola dola. Bai. E, eh, martxoan hasi lanean, e, zein izan da orain arteko prozesua pixka. Ba, pixka bat, bueno, lehenengo pentsatu genuen eh, zer egin nahi genuen, e, ze struktura izango izan dartsun, izan dartsuten topaketa hauek, eta gero, bueno, pixka bat hasi ginen den antolatzen, eta gero sortu genuen izan zen, konboe, bueno, deialdi bat, hori e, eh, urtetik berako bidasu aldaten guruko gazteek e, ba, bidaltzitzaten beraien artelanak, eta gero, ba, aldi berean, e, ba, pixka bat, e, workshop eta ikastarotan, ikastarok emango dituzten artista eta eta sortzaileen izenak ba pixka dat, eh, erabakitzen diardun genuen. E, eh, kontemporanea izenarekin, dut arte garaikidea edo bai. izango dela giltzarri, pixka denetarik egongo da ez? E, bai, bai, bai, bueno, izenaren bila ongeien hasieran, aber no, zerra, e, ze izenak adierziko lukeen arte garaikidearena, eta, bueno, azkenean kontemporanea, erdi euskera erdi gazteleraz, eta bai, ba, kontemporanean egongo dira bai dantza gariki e, eh, dantza bideojokoak, erakusketak, kontzertuak, e, tailerren barruan egongo dira bai marrazketa eta ilustrazio tailerrak, eh abes, abesketa edo bueno, e, tailerrak laritza, ba, ez dakit, saietu gara de, denetikan ikutzen, mhm. uste dut, lortu dugula gutxi gorara dena sartz, gehiena sartza, igual performantz mhm. eta gauzatzuk falta zizkigu, baina orokorrean nahiko guztua gelditu gara eta denetik sartza lortu dugu. Bai, bai. zozer, bai, bai. aipatzearen, ba, ar, eh, arteka lapekoak etorriko direla, bai. nun eh, gaiuekin eta droi eta eh, antzeko eta e, gaiuekin hmm ze arte sorkuntza eta egiten diren erakutsiko digute, beraiek. dela arte konzeptuala ez, teknologiaren bidez, ah, lanzea, lantzea, bai. Bai, eta ja, ba, eraik, eh, impresora 3D inguruko e, ba, kritika eta eta bar mm. jorratuko dute horiek eta pizkat hori. Mm. Aipatu dituzu eta jarrak, e, bueno, ere aipatu du erakusketa San Juan plazan, horren mm. amazazpi mesortzian, eta tailerrak ez dakit nun, egon, bai, dira. Eh, egon bertan, plazan bertan, bai, egongo dira, bai, erakusketa fijo izango da bertan, eta tailerrak ordutegi bat dugu, eta bai bat eta bai igandean, egia esan azkenan nila galditu gabe, tailerrak egongo dira, e, ordu, ordu betetik bi ordura irango dutenak. Mhm. Hore da, dena sakon plazen izango da, e, tailer bat ez uste dut, e, eh, izan dela ba, liburutegi berrian. Bitaia, tailer liburutegi berrian. hor bertan dagoela, ere, egia esan. E, erakusketa horretarako, udan egintzen duten e, de, ba, artistei deialdia, bai. bai. bat obra, e, bildu obra, obra baina gehiago, e, jarriko dute amazazpi zazpi hemezortzi personen artean jarriko dugu zatik guk geuk e, prestatzen ari gara kontemporana prestatzen ari garenok e, ere bertan erakuskei jarriko ditugu gure lanak. Horra baino proiektu edo ekintza e, e, izan baita daitezke? Kontua da bakoitzako baina ikan ez dugu zenbat obra erakutsiko ditun baina batzuk igual bidea erakutsiko dute beste batzuk obra klasikoa gara erakutsiko dute ba, argazkilaritza edo pintura Beraz, or, e, personako ba, formatuan arabera izan daitezke izan daiteke edo braundi bat edo txiki asko edo ba, baina azkenan ez da, osea, helburua da zure lehenagotik egina zenkan lan bat erakustez, ba, zure zure sorkuntza ba ezagutaraztera eramateko, ez? Ez da zerbait e, deialdi bat egin dela kontestuntarako proiektu bat egita baizik eta lehenagotik egina duzun erakusteko mhm. marko bat dela. Ongi da. E, dugu proiektu guztia e, eh, udala aurrekontu parte hartzaileetatik mhm. datorrela, ba, gazten e, eh, saian edo bat egon diru bat, proiektu hau aurre eramatea onartu zen, hortik aurrera, ez dakit, ze asmo bitu zuen, e, proiektu honekin asko ikasi duzuen ba, lantaldean aritzea, eta beste, ze eskarmentu lortu duzuen, pixka aurrera begira, bai. ba, honetatik bai. segitzeko. Edo? Bueno, ba hori, ba, taldeko lanak, bez beti bezala, gauza hona ditu, eta gauza txarrak, batzutan erabakiak hartzeko kostatzen da denak biltzea eta guzti hori, edo zazpi gara eta zazpi persona, pues, e, martxoatikan astero egon gara gelditzen, astean bine edo bitan edo azken lan joan da baita irutan, eta batzutan pues, hori zaila izaten azken fina bakoitzak bere bizitza dugu, pues, lana dela eta beste goza diela azkenan zaila da denak elkartzea. Baina, bueno, orokorrean neko gustura egon gara. eskertzekoa da oso, e, normalan e, gazteok ez dugula horrelako ekimenak edo lako bai, topaketak sortzeko e, eh, kudaketan partartzen ez dugute mm. uste normalean. Hmm. Eta horrelako aukera eman izana, ba, Jo, ba, eskertzekoa. Mhm, e, eta segida emateko, asmoa duzu, edo... Zagit, udalarekin, bueno, udalare, es... udalari gabe, claro, eh? udala gabe, e, finantzak eta privatu barko genuke, eta <laughs> bak egun dagoen egoera gaur egun, eta batez ere kultura eta arterako. Eta udalak, ba, suposatzen dut, datorunteko e, presupusten araberako izan barko dela, eta hor ikusiko da, eta ea ere bai berri bere guri bai. deitzen diguten kudatzeko. Nik uste denen ikusiko dela, ba, e, eh, kontemporanea pasata gero, ba, atentako ondorio nena bera. Nola, nire hemen irun faktorien ba, ba, zuen sormenerako lantegia diote, pixka hemen aukera ere, ba, zuen artean nahi zateko biltzeko, da ez dakit irekia, dene nola. Ez da irekia, ber, bueno, bala irekia, baita ez da irekia, berez, e, proiektu bat proposatu behar duzu, eta uh kultur saian eta irun faktorik onartu behar duzu, ez dela inongo arazorik egoten, nik neu artista egoilarri izan nintzen, eta uh arazorik gabe, Eta hori, baino ez da etorzet ezkela dozen egunetan, eta bertan partatu ezek eta proiektua aurkeztu behar duzu, arte garaikideko hmm. proiektua izan behar da, ez du balio, ba, beti kontatzen duten kasua, ez, emakun batean proposatu zula, ba, biblia kontatzea horre, eta ez ez esan zio dela. Hmm. Eta baino hori, ba, puntu batzuk irrespetatzen baituzu, ez da, hori. Ba, momentu horrekin geratuko gara, urrien amazazpi eta emesortzian ikusi izango dugu. San Juan plazan eta ipatu duzu liburutegi berrian ere, bai. bueno, proiektu bai. honen emaitza, azken batean. Bai, bai, bai. Eta bai, hori, bueno, espero gondo joatea, eta hori, dena ondo joatea maldin espero gero kontemporanea 2000 eta amazai egote ikusiko dugu. <laughs> Ongi 2.0 Bai, bai, bai. Ongi da, mi esker zuri. Bai, bai, aizpurua eta oier jil, kontemporanea proiektuko antolaketa batzordeko kiden adirazpenekin geratzen gara, eta esango dugu, aste buruntan beraz, zerakusketarekin batera, atelierrak eta itzaldiak ere izango ditugula San Juan plazan, eta bertan ateak zabaldu berri dituen udal liburutegian nere. Horretarako, hainbat artista gonbidatu dituzte eta haien artean judas arrieta edota zuar irureta goiena bezalako artistak ikusi al izango ditugu. Tailerrak itorik dira, baina hobe duzu aitzinetik izena ematea honako posta elektronikora idatziz infoabildua contemporaneakarekin.com elbide elektronikora intzuzen. Ba, hau guztia esan da, aletik besterik ez entzule, bihar arte eta bien bitartean ongizan, aio. Mm. irratiaren zentzua da transmisioa. Eta transmisioa gertatzen bada, ni inork ez du pensatzen zenbat irauten duen. Kiberetik goarak, segitu behaznik, segitu behaznik. Ni galtzeko ez diat ne horren behar. Ni ez doa bidea hartatik jasine, errekara ez!